Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la nostra web wwwla I que més, Ahí teniu, com sempre, la pregunta de la nit. La pregunta que vos fem cada nit. En el dia d'avui, la pregunta que vos fem és creus que el València ha perdut el tren respecte a equips com Sevilla o Atlètic? Atlético de Madrid, perdó. És la pregunta que vos fem. Creus que el València ha perdut el tren respecte a equips com Sevilla o Atlético de Madrid? És complicat, eh? Per a la gent que siga del València, vore que Unai, Vanega i Rami se fan campions de la Europa League, no tan sols te fa preguntar-te què estem fent mal ara, sinó què s'ha fet mal abans. Perquè Vanega i Rami cremaven la nit en, cremaven la nit en València, Unai no es quedava enrere i la evolució ha dut a esta gent ara a ser triomfadora. A on se queda el gent guanyador en el València Club de Futbol? Què està fent malament el València? Són preguntes que probablement esta nit estiga fent-se cadascun dels valencianistes que estarà fotut en casa perquè el Sevilla no cau bé i que veu com acaba d'alçar la tercera consecutiva Copa de la UEFA i la cinquena en tota la seva història. A més de plantar-se, crec que són en vuit finals europees en els últims anys. Amb tot això, mentre el Sevilla està alçant una Copa de la UEFA, en València no sabem encara qui va ser l'entrenador de la temporada vinent. Probablement ahí tinguem una de les respostes de què li està passant al València. Mentre els de Nervión estan alçant un títol, mentre l'Atlético es prepara per a jugar una final de la Champions, <laughs> el València, que fa uns anys estava molt per davant d'estos equips, és més, quan el València guanyava els títols, estos estaven en segona divisió, algun d'ells, <clears throat> mentre, com deies de Nervión, al ser un títol i l'Atlético va jugar una final de Champions, el València està una part en missió comercial en Casa de l'Amo, en Singapur, i altra part està decidint el futur de l'equip. Però van passant els dies i no tenim respostes. Ni sobre la plantilla, ni sobre el pressupost, ni sobre l'entrenador, ni sobre quin és el model de projecte per a la temporada vinent. Se va semblar més al mixte que fa uns anys protagonitzar l'IM amb Rufete i Ayala. Va ser un projecte on tinga molta dissusió García Pitarc. Va ser un projecte una altra volta personalista, més enllà d'entendre, ho dic sempre, que l'última paraula la té que tindré el propietari. Però va ser un projecte on cada volta que es tinga que canviar el color d'una samarreta s'ha de despenjar un telèfon i preguntar en Singapur. Mentre tot això continua així, el València continua perdent el temps amb respecte dels seus competidors. Per cert, una curiositat. Quins són els dos equips que a hores d'ara no tenen encara entrenador per a l'any vinent? Espanyol, propietari xinès, el senyor Chen, i el València, propietari singapurès, el senyor Lim. No sé, podeu pensar que és casualitat o podem pensar que se perd massa temps en adular a l'amo i en estar al costat d'ell i no dir-li directament què li fa falta al projecte. Jo continuo pensant el mateix i no me baixo del burro. Jo continuo pensant que la propietat no té males intencions en el valencià, però que van desencaminadíssims, desencaminadíssims perdó, i que no tenen ni idea del que tenen entre mans. Perquè, per exemple, si no, no s'entén que amb la jornada d'ahir que passa el pobre Paco Alcácer, que això és per a un cos major, el colp de, de colp i repet Boret fora de l'Eurocopa, no s'entén que no llegarà una punyetera cridada de l'Aihun per a dir-li, Paco, com estàs? Com te trobes? Tranquil? Anem a fer que vagis al pròxim Mundial? Vas a fer molts gols en el València? Estem al teu costat. I si hi hagués una cridada per dir-li, ara tens que vindre't a Singapur. No sé ben bé a què va Paco Alcácer a Singapur una missió comercial, perquè el València no va jugar allà a futbol el dia en què t'han pegat la galtà estratosférica y echarte fuera de la euro, agarra un coche a las 6 y mitja del matí per a viatjar fins a l'aeroport de Barcelona i ahir, i ahí agarrar un vol per a en Singapur, con estoy diciendo, no se ve a què. No sé, jo crec que en aquestes coses el Valencia hauria de tindre més tacte, mentre altres, com Febulillo, como com Diego Alves, tenen permís para no tornar a entrenar amb, el primer, amb, amb la primera plantilla crec que a voltes també hem de cuidar més el que tenim. Per cert, i com sé que algú m'està esperant quan he dit lo del Sevilla, lo d'Emery, lo de Vanega i lo de Ramí, fonamentalment, l'emerisme en València, que són més d'Emery que del València, està en el seu dret. Està esperant-me, vaig a dir una cosa, comparar la primera cançó que cantà Julio Iglesias en el Festival de Benidorm amb els últims èxits del cantant gallec és no voler veure la realitat. Hi ha una evolució i si el rendiment que estan donant en Sevilla l'hagueren donat en València hagueren deixat altre sabor de boca. La resta, oportunisme i oportunistes, que de tot té que haver en la vinya del senyor. 11 de la nit i 38 minuts, arranquem com sempre des de els nostres, el nostre mapa de l'actualitat o el nostre àlbum de l'actualitat que cada dia conté 5 fotos. Negocis en Singapur. De moment, la vessant comercial del València és la que deix, es deixa veure en Singapur. Participarà l'any que ve en el Singapur Football Festival i jugarà l'any vinent, almenys, allà un amistós. De la part esportiva, sense notícies. En Singapur continuen les reunions entre Suso Lai Hun i el propietari Peter Lim. De moment, es manté la incògnita sobre el futur entrenador. Sporting es descara per Javi Fuego, el segundo entrenador Abelardo ha reconegut obertament en la televisión asturiana que le encantaría contar a el miscampista. Hombre, <laughs> ojalá pudiésemos tener esa opción. Yo creo que Javi es un futbolista que encajaría perfectamente en el perfil del Sporting. En los dos, en el deportivo y en el humano, ¿no? Sí, sí, todos, claro. Cuando me refiero al perfil del Sporting es en el humano y en el deportivo. Noms en la pole después de la reunión del Consell llevan ya comencen a sonar algunos noms la dirección técnica, con Musillos, Martín González o Ramon Planes. Mentalitat de... Eh, mentalitat eh, tranquil·la. València Bàsquet no, se, no vol involucrar-se excessivament ni accelerar la posada a punt d'un fitxatge per a cobrir la baixa de Lux Sigma si no hi ha res que convença en el mercat, com ha dit el seu secretari tècnic, Chechu Mulero. Para incorporar un jugador que va a necesitar tiempo de adaptación, que no supone exactamente lo que buscas, también entendemos que es mejor quedarse con, con, con los jugadores que tenemos y que el grupo dé un paso adelante. Les 11 de la nit i 39 minuts. Vos recorda la pregunta. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. La pregunta d'avui. Creus que el València perdut el tren al respecte d'equips com Sevilla o Atlético? Fem una pausa per a la publicitat i entrem a parlar de l'actualitat del València Club de Futbol i de nostre Vinga. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. ¿Buscas coche? ¿Nuevo de ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit y 41 minutos. arranca el nuestro programa Sports 97 NIT. La delegación comercial del Valencia es la que es disabore de moment en Singapur, Porque de la esportiva Continuamos en noticia. noticia, es decir, del tema del entrenador. Miami, pues Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Voy a tener cuidado cuando viajen por saben, ¿eh? La ventisca esa. Ah, la ventisca esa. La ventisca esa. Ah, bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. Especialmente frío. Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta. Agrietados labios. en sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? ¡Panza, Tony Así es, marmota dormilonas, en el día de la marmota. Continuamos en el día de la marmota. continuem sense saber exactament eh, què, ni quan, ni com se va pronunciar el València Club de Futbol al voltant de la continuïtat, perdó, del pròxim entrenador en la banqueta del conjunt de Mestalla. Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. És cert que continua allí, que està allí Suso García Pitart, des de principi de setmana, a finals de la passada que va agarrar el vol cap a Singapur, que continua reunint-se amb el propietari, però que a hores d'ara València continua sense fer anunci públic, cap anunci públic, si ho ha fet a nivell comercial, que l'any que ve a Singapur a jugar un o dos amistosos, que va obrir allí una escola de futbol, però a nivell esportiu continuem mm. sense saber res de per on van anar els tirs del València 16-17. Sí, no hi ha novetats, Manolo, al, al respecte de la decisió, diríem, eh, capital, no? la que ha de prendre, la més important que ha de prendre, eh, ara va dir Suso, però no, Meriton o Peter Lim en les pròximes hores, que és la decisió al voltant de la figura del, del tècnic, si continua o no eh, Paco estaran, i efectivament tenim notícies de convencions, conferències, del, del valencianisme que s'ha exportat cap a, cap a Singapur, d'actes socials, etc que està molt bé, però aquesta eh, situació, diríem, eh, que, que havia de resoldre el València encara no, no s'ha resolt. I el València està a Singapur, i allí està Peter Lim. Però pues, continua passant les hores. És cert que el València encara eh, li resten dies d'estada a Singapur, però si tots intuïm que el València, si algú intuïa, millor dit, que el València podia arribar allí i a les primeres de canvi... La pinta que té és que, que no tornen així... Peter Lim en una roda de premsa anava a anunciar que el seu tècnic pues, eh, era Paco Allestaran o no, hi ha molta gent que tenia aquesta teoria respecte a que allí uh mhm. -huh. l'anava a batejar d'alguna forma eh, Lim, pues, eh, això de moment no, no ha ocorregut. No té pinta que ocorrega, Manolo, i si, i si evidentment eh, Allestaran torna eh, a València sense que allí hagi obert la boca. Evidentment, ja estarà, no serà el tècnic del València per a la pròxima temporada, però bueno, és pronte. De moment el València porta un, una jornada eh, a Singapur i encara han de córrer allí coses, i hi ha més conferències, i hi ha més públic, que ha d'anar als actes socials del, del València i en un d'eixos pot aparèixer l'IMI i anunciar-ho. Bueno, de qualsevol manera, anem a, a eh, anar directament a, als fets i als noms. En el dia d'avui eh, una altra volta, el tema de la romorologia ha sonat Pellegrini per al Zenit, després l'han descartat, ha sonat eh, Sant Pauli per al Fenerbahce, després s'ha descartat, o almenys no s'ha confirmat, bueno, continuen sonant Rudi García sona per al Milan. Rudi García sí. sona per al Milan, bueno, eh, hi ha molts noms sonant. Anem a fets, anem a noms. Eh, Halilovic, ahir vos dèiem que els companys Sport, eh, Cop Esports en Barcelona podien parlar amb el seu representant, amb Zoran Stojadinovic, que ha parlat obertament de que li ha dit al jugador, li ha aconsellat al jugador que vinga a jugar al València. Yo el de Valencia, porque si el Allen, que yo creo que es un jugador con mucho futuro, Valencia juega al fútbol donde Allen eh, encajaría bien, yo le recomiendo Valencia. Ell li recomana València perquè veu que encaixaria bé. I son pare, el pare de Halilovic, o sigui, el senyor Javi Lovispare, senyor, ha dit també alguna cosa en la tele d'allà. Sí, en declaracions a la televisió croata N1 ha comentat Sehat Halilovic, que és el pare de, de Halilovic, Manolo, que eh, el seu el desig d'Allen és regressar al Barça, però que el club considera que seria bo que jugui altre any més en altre en altre lloc. Són les declaracions del eh, pare del futbolista respecte al futur del seu fill. Després ha defensat que, bueno, que amb 19 anys pues, ha jugat una lliga molt forta amb l'Espanyola, que juga 36 partits en l'Sporting, en 25 des del primer minut, que pocs ho han aconseguit a la seva edat i que és difícil jugar en equips orientats principalment a la defensa, com era l'Sporting de Gijón. Però respecte al desig del fill, segons el pare, diu que el deseo de Allen és regressar al, al Barcelona, però que el Barça considera que seria bo que jugui altre any més en altre, en altre lloc i sume més, eh, més partits. Correcte. El que també ha parlat en la tele asturiana és Abelardo Fernández Antuña. També ha eh? el... reconegut, perdona, el sí. pare Manolo, eh, que és textual, ha dit, es verdad que hay negociaciones con el Valencia, pero nada ha concluido todavía. Perfecte. Com deia, en la tele d'Astúries ha parlat el míster del Sporting, Abelardo, i també s'ha descarat obertament en ser absolutament eh, favorable a l'arribada allí és un dels equips que està preguntant per ell, com Celta, com Betis, com Màlaga, mm -hmm. per Jaifo, Salva. Pues sí, ha parlat ahir Abelardo Manolo al voltant d'esta d'esta possibilitat uh mhm. -huh. i, i és cert que, que ha expressat perfectament el seu desig respecte a la tornada de, de Fuego. Hombre, yo, <laughs> ojalá pudiésemos tener esa opción. Yo creo que Javi es un futbolista que encajaría perfectamente en el perfil del Sporting. En los dos, en el deportivo y en el humano, ¿no? Sí, sí, en todos, claro. Cuando me refiero al perfil del Sporting es en el humano y en el deportivo. El deportivo porque me parece un futbolista sensacional y un futbolista que necesitamos porque necesitamos otro futbolista perfil Sergio. Y después en el humano todos sabemos cómo es Javi, que es una extraordinaria persona, que a pesar de tener 32 años está como un chaval de 25 años porque físicamente es un portento y porque en el vestuario a nivel humano yo creo que iba a encajar y sería un líder. Pero bueno, no creo que sea nada fácil, pero ojalá, si vemos esa posibilidad, pues yo creo que sería, bueno, ir a por ello, claro que sí. Les paro de Abelardo. Es un desig, eh? que sí. también, eh? pero bueno... <clears throat> Son varios el equips, eh? Posiblemente Possiblement sí. sigui un dels, dels en la tertulia, a Amat Pena, a José Muñoz Lladró y a Manu Jimeno, eh, si se desfalieron, ¿no? De un jugador con este, con com Jai Fogo. Per ha sigut... Eh, jo no, eh? eh? eh? Jo no. Tu no te desfalles d'ell. No. no ha sigut un dels que està present en la debacle este matí del València, 8 jugadors del València, mestres del filial, que ha perdut 4-1 contra el Mestalla Sala. El Mestalla li ha pegat un passo al València amb tres gols d'Aridai, un de Fran Villalba, el del València l'ha fet parejo de falta, però bueno, pues, eh... Bueno, la depressió, Manolo. La depressió ja depressió és... Del... Si faltava alguna cosa, era això. València, bueno, pues, la depressió post-lliga dels, uh mm. -huh. dels eh, titulars, de futbolistes del primer equip, ja sense cap tipus d'incentiu a l'hora de, de treballar o de motivar-se a, a diari, pues, se menja avui el marrón per a d'ell de jugar davant del filial, i a més, en aquests casos, Manolo, habitualment el filial sol tocar la careta del primer equip. Hi ha molta motivació en el filial i cap en el primer equip, i habitualment pues, aquestes coses passen. Aquestes coses és que ja plou sobre banyat en el València. Perfecte. I Eh, en un dia com dia fotut com el d'avui, la veritat és que no té res a veure, estava previst per ahir, però eh, sorgeren certes coses que ens han fet deixar-ho per avui. Volíem fer eh, una mena de consell de, de penyistes, no?, de tres eh, persones que habitualment són filles del València de Futbol per preguntar-vos com estan vivint el moment actual i com veuen el futur. També, lògicament, la, la impressió de la gent que xafa Mestalla en cada partit per a nosaltres és eh, important. Teníem nosaltres via telefònica al membre de la penya Pepa Laguer de la Pobla de Gaibona, Paco Senent. Hola Paco, què tal? Bona nit. Què tal? Molt bona nit, Manolo, què tal? Així estem. Tenim el eh, membre també de la penya de Quatre Desbaix Baix de la penya Pep Serer, a Paco Durà. Hola Paco, què tal? Bona nit. Bona nit. I tenim també a Miguel Castillo de la penya eh, Gambatxet del Buixec. Hola Miguel, què tal? Bona nit. Bona nit. Bona nit, bona nit. Bueno, eh, en primer, en primer lloc, com se vos ha quedat el cost la, amb la tercera Europa League del Sevilla? Bueno, jo crec fantàstic, que... fantàstic. No, no, jo crec que jo se la puc a Miguel i no la té molt bé. <laughs> Sí, no? jo estic ja. Calec per amolar, i... però, però Calec, però bueno. Bé. Bueno, jo crec que no. arriba, arriba un moment que els rivals, per desgràcia, per a nosaltres estan passant molt ja de, estan passant molt per, per, per el costat d'una manera que no sé si diria que, que fa mal o, o no fa mal, el que sí que ens dona un poquet de tristor, i ara m'ho acaba d'enviar un mi per WhatsApp eh, i m'ha baixat un poquet més eh, l'ànim del que tenia baixat, i és que dona la sensació de que està, se mos està passant l'arròs. És la pregunta que us d'anar a fer, és la pregunta que fem esta nit en el Twitter. Penseu que el València s'era escapat del tren? Jo penso que no. Jo penso que, que el València l'any que ve se rearmarà i si es fan les coses bé, pues, jo també que tornem a estrenar. Però hem que tornar a fer les coses bé. No els desastres que portem fent en els últims anys, important a no entrenadors i ja superant-se important a comentaristes, que és el que ha fet enguany, que és algo surrealista, vergonyós i lamentable. Molt, molt clarament, per als tres, qui és el principal responsable del que ha corregut enguany? Pues Peter Lim. Peter Lim perquè ha posat, ha posat, jo diria que els ous en mala lloca, ha invertit molts diners però no s'ha lluït i és una pena de pensar la, la gran inversió que ja ha sigut tot tirat a, al FEM perquè tots doncs, els, els fitxatges que ens ha dut llevar d'un parell o tres la resta han sigut tot eh, pues, timos, timos perquè Abdenur, Negredo, Rodrigo, Abderlan, Santos i companyia eh, no són xous, valdre el que han valgut i, i no són xous per València. Yo creo que sense cap el, el principal culpable de la, de la de la temporada, de, lo que se ha discutido esta temporada en Mestalla. No sé si un poquito a lo mejor Peter Lim eh, ennubolitzat no? Pero per lo de que le iba a la, la segunda primera temporada, la segunda primera experiencia en el mundo del y el año en el que tocaba confirmar pues l'únic que hem vist ha sigut des de la famosa nit de Rodrigo Callo fins a pràcticament el gol de la Real l'altre dia, eh, una decisió darrere d'una altra completament nefasta que fa entendre el perquè de la situació d'enguany. No, és, és claríssimament una conseqüència de tot allò que s'ha fet. Per a mi, eh, en principi, Peter Lim, perquè porta Garineril, que això és imperdonable, perquè a tu no te pot dir bé o no però portar a un entrenador, a un equip com el València, això no té perdó. I després, els jugadors que es maten de Rosites, que també tenen molta part de culpa. És veritat que en tres entrenadors acaben manejats, però el que han fet aquestes últimes setmanes de passejar-se i donar vergonya pels camps d'Espanya, això no té perdó tampoc. I trobem que té part de culpa Peter Lim, i part de culpa als jugadors, que eh, un poc m'enteré sí que són. <laughs> eh, sí. en el projecte de Peter Lim per a la temporada vinent? Pues, eh, jo... Un per un, vinga. <laughs> Paco Serent, va. Sí, sí, jo, jo, eh... jo, jo diria que, que, bueno, que això és un, com un xavo l'aire. No sabem el que va passar perquè a hores d'ara encara no sabem si l'entrenador serà i estaran o, o serà Pepito Pérez. Jo dic ja a propòsit d'això de que si té que vindre un entrenador Pepino, com diu el, el nostre benvolgut Carlos Bosch. Uh mhm. -huh. Val, però si té que vindre uno, uno dels altres que s'han nomenat, jo me quedaria, Paco, i estaran, i ja està, perquè els partits, a mi, fa, a mi me creen molts dubtes i a la vegada me fa pensar molt el partit de Barcelona i el partit del Bernabéu. I aquests dos partits contra els dos rivals més qualificats han sigut molt bons partits, perquè no juguen sempre a Xina. Està clar. Eh, Paco Durà. Tu confies en el projecte de la temporada vinent? Eh, no ens queda una altra, eh? no ens queda una altra perquè estem en mans de, estem en mans de i, el, i el projecte passa, passa per les seues decisions. Eh, a partir d'ahir el que sí que jo eh, demanaria és que, que el projecte a l'hora de, de refer-se, a l'hora de plantejar-se i a l'hora de fer qualsevol canvi sobre la marxa, com s'ha vist aquesta temporada, que n'hi hagi, que n'hi hagi més immediatesa i que estiga en mans de, de més professionals, que és el que fins ara no, no, no ha passat. Crec que la figura de, de Suso García eh, pot aportar-li molt al club, perquè des de que se va anar Rufete no n'hi havia ningú que s'encarregava eh, clarament de, de, de la tasca que, que va tindre a partir d'ara el meu paisà, però el que sí que demanaria és que, és que no treballen el fre de mà tirat perquè el projecte, eh, no per els dubtes, no per la inversió que se puga fer, sinó tal vegada per desconeixement del món de futbol per part de Meriton, portem un any fent, eh, fent inventos eh, i sobretot en el freno de mà parat. L'any passat el projecte pren tard i malament, i en guany ja hauria d'haver donat, ja hauria donat eh, els seus primers passos, de, jo crec que de manera ja convincent. Miguel. No, hasta jo confio, en, en, jo encara no, hasta que no sàpiga... Et costa't una miqueta més el, el telèfon que se te sent una miqueta sí, més. que jo, jo encara no, hasta, hasta que no sàpiga el nom de l'entrenador, jo no confio en, en res. El, el dia que sàpiga el nom de l'entrenador, me quedes i li diré si sí, confia o no. Però eh, si és del perfil pe Pellegrini, confie. Si és d'un perfil dels que tots ja sabem que portem així 4 o 5 anys, no confie, perquè ja eh, està demostrat el que és el que ha passat en guany, i els altres anys, mentre altres equips guanyen títols, nosaltres estem fent el bobo. I ja portem així 4 anys. És que, és que el nostre és un cas a, a examinar. O sigui, hem tingut a dos no entrenadors, Pellegrini, el eh, Pellegrino i, i Gary Neville. Això jo no ho he en la vida. I en després projectes d'entrenador, dos o tres. És que, és que jo no, no puc comprendre com pot passar això a València. No puc no, però Miguel, eh, estira un poc més. Des de que se'n va d'ací Rafa Benítez, l'únic entrenador fet que ha xafat la banqueta de Mestalla és l'únic que realment ho ha fet bé. Valverde. Valverde. Clar. Vull dir, jo crec que a, part, a partir... No és dramàtic, partir, això? Clar que és dramàtic, no, però vull dir que a partir d'ahir ja, vull dir, pues, jo crec que la senda està marcada, ara falta que vulguin, puguin caminar per ella. Ja, Perquè al final que... jo pensé que jugadors que poden ser pitjor o millors, però tenen qualitat quasi tots. Davant d'uns quals que tots sabem qui són, però els demés tenen qualitat. Simplement és que té una persona que es pot jugar com Déu mana i ja està. Si tampoc és tan complicat el futbol però sí, sí però... ens empenyem a fer-ho complicat. Miguel, si no, si no fem una defensa bona en l'equip, la defensa guany ha sigut una castanya. Normal, si, normal. Si, si el València no fitxa dos centrals bons i un mig centre eh, tipo, bueno, Albelda és massa demanar, però tipo Javi Fuego, però el més jove, com Correcte. se parla d'este de Camacho. La, no? la si solució no... passa per una reconstrucció total de la plantilla o per apostar per un entrenador? La pasta on la invertiríeu? Jo l'entrenador sense dubtes. Miguel, l'entrenador. La meva primera aposta o part del meu fair play se n'aniria d'entrenador i a partir d'ahir jo crec que el que s'ha vist en guany obliga a que l'equip de l'any que ve, o sigui, la plantilla de la temporada que ve del València passa per invertir per les dues bandes. Uh -huh. sí, Dins de lo que es puga, que... lògicament n'hi ha que currar-se bé els fitxatges perquè tu mires al Villarreal i mires al Sevilla y, i fichen xos que no es coneix ningú. Jo estan nit m'entera de que un tal Mariano jugava en Sevilla i mira, mira lo que ha fet. Eh, I així portem a, a, a tios que valen 30 milions, comença eh, Pérez i companyia, i, i què fem? Està clar. No res. Eh, a veure, Digues, Miguel. que crec jo, és que... Tor Torna a clavar-te el, ese telèfon o tu no nou. <laughs> Sí, dic, el problema, Manolo, és que a principi de temporada sols feia falta fitxar quatre jugadors que era un lateral dret, un central i un mig centre, i, i, i ara em falta 15. Mira com estem, en un any. Està clar. Eh, <laughs> eh, perilla el passe de la pròxima temporada? Sent Endura i Castillo? El meu no, jo, crec que, jo crec que no. La, vamos, eh, sempre n'hi haurà gent que no se'l traurà, però n'entraran de nous. Jo crec que l'afició la, del València, en poc que li dones, s'entusiasma. Jo... El teu personal tu te'l trauràs? Jo sí, jo tinc tres passes en casa i els tres penso que se trauran. O sea que yo por eso no, no, no creo que que más el problema. Jo, el, el meu passe i el de la meva dona, per lo que toca a casa, ja puc dir que, que no perilla. Però sí que puc detectar que n'hi ha... L'ambient està molt caldejat. L'ambient està molt caldejat i, i lo d'enguany ha sentat molt mal. Jo crec que no espera menys però no sé si vull donar temps a parlar o, o inclús donarà per a, a una altra tertúlia però és que a nivell mediàtic, i, i no estic parlant per, per el vostre programa, la temporada ha sigut molt complicada. N'hi havia molts gabines guardats i cada derrota del València en una part important dels mitjos valencians s'ha utilitzat per a fer una enmienda a la totalitat del projecte, no de la temporada, sinó del projecte de Peter Lim. I això ha anat calfant molt, molt, molt a la gent, que acompanyada dels resultats tan dolents que s'han donat, ha fet que la olla pressió es y el enfado de la gente es, és general, és justificat, és comprensible, però no a lo millor ha sigut tant com per a aquest gent, que són amics meus, que, que no dubte de, del seu valencianisme i que són abonats des de, pràcticament des de xicotet, estiguen pensant en renovar o no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 és que no n'hi ha altra, és que al final és de València... Jo, jo voldria, voldria afegir també, Manolo, si me permet, i jo me vaig traure el passe l'any que el València baixava a segona divisió. Uh mhm. -huh. Ja ha plogut, ja, ja, crec que era 86 o 87. I i, I què passa aquell any? Pues que eh, al veure la dificultat la gent se va, se va diguem que se va apiadar més del València. Però així sentia més que... el València com propi, eh? I jo començo a veure que n'hi ha eh, un desapego que és el que a mi eh, sí. m'assusta sí. una miqueta. Sí, sí, sí, sí que n'hi ha, eh? Sí que n'hi ha i, i és una cosa molt seria, eh? Patim molt en compte. <laughs> I tant. Pero yeah, siempre que ahora estamos calientes fue lo que pasó con Guay, pero después igual te fichen a dos o tres y te ponen un entrenador en condiciones y la gente se engancha. Claro, si fichen un entrenador que está bien ahora ser susceptibles porque pues. el Morten que está ahí, el Morten eh, fa mantener que eh, el va Entonces, encasten eh, tots calents, y pero si son les cosas de que yo no dubte que les fallen, pues, porque pensa que les van a hacer bé. o vull pensar-ho, eh, pues la gent se reenganxarà i tornarem a començar i, i l'any que ve jo penso que sense competició europea, si fa les coses mitjanament bé, pues jo trobo que l'equip pot pelear per moltes coses. Bueno, 12 i 1, tenim que anar tancant perquè tenim molts més continguts. Eh, repetint quan tinguem entrenador i algun fitxatge, a veure què us sembla. Encantats, encantats, i ojalà estiguem més comptes que avui. Vinga, gràcies a Paco Senent, a Paco Durà i a Miguel Castillo de les Pelles de la Pobla Gaibona de Quart de les Valls i de Albuixec. 12 i un minut, tanquem este Consell que hem fet de Penyistes. Salvan el llevant. La història és tan que ja comencen a saber si alguns noms de la Secretaria Tècnica, però encara també el llevant li està costant arrencar, eh? Bueno, Manolo, eh, circulen o han transcendit diferents noms, uh mhm. -huh. però ahir també la realitat la coneix... Eh, Entenc que el president i, i, els consellers, i els consellers, que són els que han de decidir en la següent reunió del Consell d'Administració qui és el candidat eh, idoni per a dirigir el Llevant Unió Esportiva, però també hi ha ser misteri respecte a la, a la decisió final de la que depèn posteriorment l'elecció del, de l'entrenador. Vull dir, el Llevant encara té molta feina mm -hmm. per, per davant i tampoc ha decidit eh, per quins noms eh, apostar, que són els noms que han de tractar de, de tornar l'any que ve l'equip cap a la primera divisió. Eh, avui el company Pedro Zamora parlava de noms com Marius Sillos, Martín González, Òscar Perarnau, Tito Ramon Planas, encara que el tema de Tito Salva podria entrar més amb algun que vinguera, però com a cap visible de secretària tècnica sembla que va perdent eh, números. Sí, jo crec que entraria com a col·laborador si finalment l'escolli fora Carmelo del Pozo. Que també ha sonat. I probablement també entraria en companyia de Nano, si fora Nano qui entrar a ser el director esportivo de Valencia pero hay como a primera vez com a, del a no. perfecto pues está también pendiente del movimiento del llevant Antonio Esportivo igual que de estar pendiente del Valencia Basket que en el día de hoy o el de de tornaba Chechu Mulero, y perdón tornaba el dilluns Chechu Mulero de la Final Four y de Boref eh, jugadors, pero sembra que no le acaba de acoplar massa el que ha vist. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, ha tornat eh, Checho Mulero de buscar, o almenys de la Final Four, i d'anar eh, mirant què n'hi ha en el mercat, i sembla que no està massa convençut. No, sembla que no, i no és perquè el València Bàsquet no vulgui no? contractar un jugador que puga suplir la baixa per lesió de Luxima, però no troba el que, el que ara mateix necessita i el que ha consensuat amb el tècnic eh, Pedro Martínez. La realitat és que ara mateix, eh, malgrat que el València Bàsquet té eh, pues, eh, un espectre ample no?, de cara a buscar jugadors, perquè pot ser de qualsevol eh, nacionalitat, inclòs eh, estranger, nord-americà, el ben cert és que els jugadors que agraden pues no volen vincularse al València Bàsquet a soles per a jugar el playoff, que és el que ara mateix ofereix el València Bàsquet, sinó que voldrien una vinculació més, més ampla i els jugadors que sí que podrien vindre o sí que acceptarien les condicions de València Bàsquet pues no complissin no, el perfil que ara mateix està buscant el club valencià, així que van passant els dies, esto jo crec que juga en contra de l'opció de que el València Bàsquet pugui incorporar i atenció Manolo perquè no es descartaria si no es troba res interessant pues que el València Bàsquet eh, jugarà el play-off amb els jugadors que té esperant que si l'Uxigma es poguera recuperar de cara a una hipotètica final, pues, eh, podria, podria participar en l'equip. Bueno, pues eh, podem sentir al eh, director tècnic de València Bàsquet? Sí, anem a escoltar a Chechu Mulero, que avui parlava, per ser, en el marketing meeting que ha organitzat el Club Valencià Y parlaba sobre esa dificultad que está està el equipo per tal de trobar un jugador que se adecue a lo que ara mateix está buscando el Valencia Bàsquet. Pues en eso estamos, ¿no? En, valorar las posibilidades que, se nos están presentando y dar un paso en, un sentido o en otro. No, no es fácil. No es fácil. O sea, no vamos a engañar a nadie en el sentido de decir que las posibilidades que hay abiertas, eh, algunas que hemos tenido en un momento dado cerca, eh, no han salido y en otras que te ofrecen pues no se corresponden con lo que queremos. ¿no? Hay que valorar muchas situaciones, jugadores de, nivel que han terminado la competición, que prefieren volverse y, no seguir jugando en Europa por contratos eh, de corta duración y otros jugadores que evidentemente que están libres que no, no que pensamos que no son jugadores del nivel que nosotros buscamos y para incorporar un jugador que va a necesitar tiempo de adaptación que no supone exactamente lo que buscas, también entendemos que es mejor quedarse con, los jugadores que tenemos y que el grupo dé un paso adelante. Y también Chechu Mulero, director partido del Valencia Basket, que parlaba que lesores pueden marcar si un jugador está mes pro o mes jun del órbita del equipo valenciano, reconocía que eh, unes hores de hablar pues, eh, estaba difícil la de algún jugador interesante, pero que en el momento que feia estas declaraciones, pues, ni había la finestra abierta a dos jugadores que podrían interesar al equipo valencià. Y ahora es verdad que hay un par de nombres encima de la mesa que, que, serían de, de, podían ser apetecibles pero que, bueno, vuelvo a repetirte, no son situaciones fáciles porque también luego los jugadores, con toda la lógica, los que han jugado bien te piden eh, un contrato largo, no solo acorde a los 15 días que quedan de competición, la, semana que queda de competición, más luego lo que es el playoff en sí no, no, son situaciones eh, sencillas. i també al marge del de, tema del possible fitxatge o no per eh, part del València Bàsquet, també otro, altre dels nous no? que està damunt la taula és el de Pedro Martínez, la seva continuïtat al front de la banqueta de l'equip valencià. N'hi ha que recordar que acaba contracte i que el propi entrenador va dir que no volia parlar de la seva renovació fins que no acabarà l'actual eh, temporada. Chechu Mulero l'ha ratificat i ha dit, a més, que no afecta la configuració del projecte del pròxim any. Yo creo que una vez llegado a este momento y teniendo todo el mundo las, posturas muy claras, no tendría mucho sentido empezar a negociar algo en el playoff. Nosotros hemos tenido siempre claro que mientras tengamos un entrenador con contrato para la temporada siguiente o no, es nuestro entrenador. Y en ese sentido todo lo que hay que plantear, planificar, debatir, eh, seguro que se hace con él. Pero por otro lado, nosotros de los 12 jugadores que puedes tener una plantilla, tenemos 6 con contrato para la temporada pasada si analizas y evalúas respecto a las temporadas anteriores, no, no creo que estemos peor que, en, otras, eh, en otros años. Bueno, pues eso es lo que dice Chechu Mulero, el eh, director técnico de Valencia Basket. Así eh, que, para resumir, Juanma, el tema de fichaje está agre. Sí, de moment està complicat i el que te deia, no? que conforme passen els dies és més complicat perquè eh, el eh, que tampoc vol i el València Bàsquet és incorporar un jugador que apenas eh, tingui pues, dos o tres dies per acoplar-se a la dinàmica de l'equip. Així que jo crec que si d'ací al cap de setmana no n'hi ha fitxatge, no hi ha jugador, el Valencia Basket afrontará el playoff a els 11 homes que ahora mateix de Pedro Martínez y la posible tornada de Luxigma eh, a una hipotética final. Este es ahora mateix el gran titular que podrían donar del Valencia Basket Perfecto, Romero, gracias. Adeu, bona nit. A nostre company, per cert, se m'ha oblidat comentar-ho, eh, el Madrid que guanyat avui 93-88 i per tant es posa segon el València perquè ja no depèn de si, de si mateix, ho té complicat l'equip eh, taronja. Tanquem la primera part informativa i entrem ja en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i 9 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Així és Esports 97 nit fins a la una de la matinada ja reunida la tertúlia abans. Vos recorde la pregunta que està duent moltes respostes i molt diverses i la pregunta és, eh, és molt senzilla. Creus que el València ha perdut el tren respecte a equips com Sevilla o Atlético de Madrid? És la pregunta que fem esta nit. En el arroba esports han nit, el nostre Twitter. Per cert, orgullosos de que en quasi dues temporades que estem, estem ja tan sols a 59 followers dels 7.000 en la nostra pàgina, eh, situació que ens eh, prena d'orgull i de saber que esteu ahí i a més que responeu i que interactueu amb nosaltres cada nit, cosa que ens agrada moltíssim. Ja sabeu que per a nosaltres l'opinió vostra, tant en el Twitter com els dilluns en el WhatsApp, en aquest WhatsApp que tenim obert per a la vostra opinió, és molt important i molt fonamental. Cal després del deric de Banter Mercantil Valenciana, Matxa Pena, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Ben tornat a esta tertúlia. Moltes gràcies. Què tal? Has vist el Sevilla? No. No, no es pot veure estava, estava, estava treballant, estava editant precisament la, la crònica, però no, no, no he vist ni, ni els gols ni res. Bueno, eh, està clar que, això sí, camp campió de la tercera consecutiva del Sevilla i d'Unai sí. i de la cinquena sencera de, del Sevilla. Eh, anem a... Jo sé que la gent a sol fa mal, però jo crec que eh, en moments fotuts eh, un ha de tindre referents. I jo crec que eh, està bé llevar-se, vull dir, eh, jo crec que he sabut per tots el carinyo que jo li tinc a l'entrada del Sevilla però jo crec que eh, ja que llevar-se moltes voltes la bufanda o el tal i mirar fredament les coses i jo crec que aquestes coses ajuden a saber a on estàs i per què no estàs on t'agradaria estar que jo crec que també és una miqueta el leitmotiv d'esta tertulia ah, de agrada o no, el Sevilla ho ha fet molt bé aquests anys, me refereix però, però, és que és una evidència en, en quant a planificació L'altre dia contàvem, fa un parell de setmanes, contàvem en el diari una cosa, és un, un, da, una, un dato que és molt important, és que el Sevilla ha tingut només un secreto tècnic en els últims 16 anys, Monchi. Ja han s'han passat per així? <laughs> Ja està, com diria, quan com per diria així? aquell, bona clar, nit i fins demà. Clar, quan han passat per ah, així? Comencem a fer la, el, el recompte? Un fum. Pues ja està. Un fum. Bueno, eh, també està eh, el nostre bon amic company José Muñoz Lladró, del hola. Hola, José, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Bueno, bé. Eh, Fotut, bé, de lo de Sevilla? Eh, la veritat és que no estic molt content de lo del Sevilla. Jo, eh, jo estava, estava comentant en el Facebook un amic meu, Benja, que li, li doné un, una abraçada des d'ací, uh mhm. -huh. me deia que quan cantarem després, després de 8 anys una, una victòria com aquestes del València, no? I veient la temporada pues, eh, complicada, en qualsevol cas, per, per la pregunta que fas, jo crec que també això del futbol és molt, molt cíclic, és a dir... Eh. Hi ha preguntes d'oients que m'ho estan dient, que quan nosaltres guanyem esto estava en segona. Sí, i, i, i, i crec que una temporada fa canviar Ara, el que hi ha que veure és per què tu has deixat de guanyar i per què han sí, començat sí, a guanyar ells. Evidentment, i jo crec que en el tema de la planificació podi, <laughs> podíem trobar un, un motiu uh, essencial, però en qualsevol cas jo crec que n'hi ha temporades que, que te fan aquest canvi de xip, no? Tenim el cas, per exemple, de, de l'Atlético de Simeone. Eh, L'Atlético de Simeone està acostumat a unes coses que, que ara pareixen d'una altre temps. I crec que en el cas del València pot passar alguna cosa pareguda. Eh, una bona temporada fa que la pròpia plantilla que tingues o l'estructura que tens tinga més, més, més eh, consistència, més confiança, però bueno, eh, crec que en qualsevol cas aquest estiu és fonamental per al València i eh, ahí entra la planificació i per ara eh, n'hi ha una cosa que ja és preocupant que és que no sabem si continua Paco Allestaran no sabem si n'hi ha eh, algun entrenador eh, que siga alternatiu i crec que per ahir hem de, eh, de començar a fer les coses. Acaba de donar a Mat una dada, que ja en això ja seria suficient, però com que Folgado treballa a tota velocitat i m'ha la resta de dades, ara les anem a comentar que crec que són molt sucoses. Manu Jimeno, desmarque.com, bona nit. Hola, bona nit. I tu com estàs? Com has interioritzat esta victoria de Sevilla? Pues bueno, yo analizando desde fuera, porque sí que es verdad que tienes razón en, en lo que has dicho, evidentemente... Eh, el Valencia y yo creo que el entorno, todos nosotros eh, tenemos que analizar todo lo bien que se ha hecho y se han hecho bien las cosas en Sevilla, como se han hecho bien en el Atlético de Madrid, que ah, hay que recordar a los más jóvenes lo que ha sido el Atlético de Madrid históricamente. Eh, vamos, yo creo que el Cholo le ha cambiado la filosofía, le ha cambiado la idea de club y yo creo que el Valencia tiene que hacer eso, pero ya, cambiar, cambiar y volver a esa filosofía de club que hizo importante a este equipo. Dades que me pasa el servicio de documentación de Sala Folgado, Valencia, Sevilla, Atlético y Villarreal. Dades desde la temporada 2012-2013, tampoco mm. va agarrando un tram de 10 años. Sevilla, entrenadores, 2, Mitchell y Unai Atlético, entrenador 1, Diego Pablo Cholo Simeone, Villarreal, entrenadores dos, Velázquez, que estaba en segona, y Marcelino García Toral. Valencia, entrenadores, no. Boron dos voltes, Pellegrino, Valverde, Jukic, eh, Nico Estevez, Pizzi, Nuno, Neville, ahí estarán. Presidente Sevilla, dos, del Nido, que lo de esta noche estará disfrutándolo como un condenado, que diría del chiste. Antes al de vicepresidente, que hoy es Correcte. Pepe Castro. Atlético, presidente un, Enrique Cerezo. y Villarreal, un, Fernando Roig. Valencia. 4, Llorente, Andreu, Salvo y Leijun. Directores esportivos. Sevilla, un, Monchi. Atlético, un, José Luis Pérez Caminero. Villarreal, un, Antonio Cordón. Yo no sabía ni cómo sabía el secretario técnico del, director técnico del, del Villarreal. Yo no que no conocía. Yo no me recuerdo de Caminero, tampoco. Valencia, director técnico, 4. Braulio, Rufete, Nuno y García Petarch. Mm. Jugadores que continúen desde el 2012. En el Sevilla, 5. En el Atlético, 9. En el Villarreal, són un total de 6. Ahir el València més o menys està a part, són 5 els que continuen. Però bueno, jo crec que amb aquestes dades sí. se demostra el polvorí que ha sigut el València en els últims anys. També és cert que ha abocat a un procés de venda truculent, però forçat per el banc. dir, primer, per els polítics que entren a sac amb el València, que deixaren com el deixaren, en mans del banc, i després el banc arriba un moment que digui ja no renova el crèdit, ja que vendré. Però el València ha sigut un polvorí any darrere any que te fas estas. estàs. Però n'hi ha dos coses, eh, Manolo. Mm. La primera és, també recordeu-vos l'època gloriosa del València, que n'hi havia una inestabilitat eh, institucional Social. Mm. entre la presidència i tal, eh, que, que de fet molt, molta gent se preguntava si això afectaria els jugadors, si mireu com, com funcionava el València, que pareixia que eren dues coses diferents, no? Això és una cosa, però també jo sí faria la preu. O sigui, partint d'una base que és veritat, que és la, la falta de planificació. Això jo crec que és conseqüència també aquestes dades i este canvi de, de, de, de, de tot del uh mm-hmm. -huh. València, no? El procés de venda. Però eh, n'hi ha una cosa, en totes aquestes coses és què fue primero, el huevo o la gallina? És a dir, el problema és que el València no va trobar o no ha, tro no ha trobat la tecla que altres equips sí que han trobat, com pot ser el tema de Simeone. Clar, si, te, si tenéis un, un tio com Simeone entrenador, no el canvies. I probablement estaríem parlant ja únicament ja no únicament de que el València tinguera títols o bones classificacions, sinó que després, pues, en totes aquestes estadístiques, pues, no tindrien tants entrenadors, el director esportiu no, no s'haguera canviat tant, eh, bueno, la secretaria tècnica... Per què? Perquè el València els últims anys no ha funcionat, per moltes coses, però evidentment aquestes coses han fet que les conseqüències siguin uns canvis que també jo crec que són, són normals, quan una cosa no funciona has de canviar-la, perquè si no estaríem sempre en l'error. Ara bé, jo crec que sempre... Però mira, per exemple, en Sevilla, Monchi tingué una època gloriosa, després una època que no acertava cap, Molt dolenta. però el, pero el, el, la, la, Junta Directiva del Sevilla, Consejo de de Sevilla, confiava en, en Monchi sí, però ja tenia i, una... i l'ha mantingut contra vent i marea. Però ja te... Sí, però clar, però parte part, part d'una base molt important, que és que ja tenia una, diguem-ne, un prestigi o, diguem, o, un, o una fulla de serveis abans mm. que després fan que durant aquesta travessia en el desert y la ganado, de aguantar. Y ha ganado mucho dinero en los, mm. en los años, este, incluso este año que, que, el proyecto que no ha arrancado, porque es verdad que en Liga el, el proyecto del Sevilla ha sido un Roín, desastre. Roín. Pero es que eh, en, luego te pones a, a calcular y entre ventas y fichajes el año que menos ha ingresado ha sido 30 millones de euros de beneficio. Un, desastre ¿vale? la final de Copa. No, no, que sí, te ah. quiero decir que, incluso en temporadas que dices, no, es que en la Liga no ha estado bien, vale, sí, eh, va a jugar cuatro finales, las dos de este año y las dos de arrancar, que son las Supercopas, la de Europa y la de España. Pero evidentemente, eh, en los años así que dices que no, no han estado bien. Presupuesto, 30 millones de beneficio entre ventas y fichajes. Y al final eh, lo hemos vivido. Es que el Sevilla ha comprado bien y ha vendido mejor. Es que incluso ha renovado el equipo, cosa pero, que aquí... Pero no pregues el gaitamat, eh? Sí, sí. En un momento que fitxatge que duya el Sevilla li va, li, li va dir, vull dir, jo recorde l'uruguaià que he hecho davant que no me'n recordarà que li va eixir mal, Aquivaldo Mosquera, que era el central que, mm. eh, que tuvieron, eh, que en Sevilla eh, a, que es malo Mosquera. Colombia, creo que era, ¿no? El Colombia, el, Colombia. Pero, sé lo que... Lo que... Cone acaba en el, en el, que a que ya había también chistes en Sevilla de no pueden con No pueden con que cuando marcaba le cantaban eso, no pueden con no pueden con Pero te quiero decir, Manolo, que sabiendo eso que en años han fallado y que incluso fallando han ganado dinero. Es que el Valencia fallando eh, ha dilapidado una cantidad de millones estos dos últimos años que me parece una barbaridad, porque sí. es que sí que es verdad que el señor Peter Lim ha traído mucho dinero, pero lo han tirado a la basura Mira, directamente. Hablando de lo de Lim, eh, Tavo de Benimodo, que es oyente habitual, que ha estado alguna volta así eh, de visita y, y, tal, y cree que eh, definís morales clares <laughs> el que ha sigut el projecte Peter Lim i el diners invert, els diners mal invertits parla, parla, parla d'una paraula que no és futbolera, però que, crec que dibuixa fidelment el que ha passat. Diu, Peter Lim no pot, me, eh, no pot més automedicar al València. Jo crec que és una definició <laughs> perfecta. Vull dir, no se m'ocorre una definició millor eh, allò de jo fitxe, jo trie entrenador, jo marque les partes esportives... T'estàs automedicant y no estás diciéndole que... cosas en más de que le estás que Pero lo que pasa es que también te digo una cosa, no, ahí no ni había una no ni había únicamente automedicación. También tenía un metge que el problema es que no sabíem... S'ha deixat aconsellar per un amic que diu que és metge. No, i t'anava a fer el CIM i no sabían si treballava per al, per al pacient o per a la farmacèutica. És a dir, Probablement per a la farmacèutica. Perquè, perquè ahí, ahí, tens, ahí, tens, ahí, tens, ahí tens el problema. Jo crec que la, la figura de Mendes en tot això ha sigut fonamental. Però la llarga no deixa de ser una, una automedicació, eh? Lo de... A la llarga no deixa de ser una, una automedicació. En matisos, però no, és automedicar-se. Però jo no, no... Vull dir, al final, jo crec que el problema és que l'especialista que t'està tractant no te ho fa bé. Si vull tu... Dir... A veure, si, vosaltres, si, si tu estàs malalt, si tu tens una malaltia, i no, ja, te, però, i no però... te mediques en un metge, al final és automedicar-te. Serà un amic, serà sí, un... O un homeòpata, tal, o un millor. Eh, millor és un homeòpata. Però, però, bueno. però no deixa de ser automedicació. Però tot s'acaba, eh? A qué te refieres? En el sentido de que... El problema no, no, si te no, mata no, enfermedad. No, clar, és que año <laughs> pasado, según lo que publiquen nosotros demás, uh -huh. el Valencia va a gastar 110 millones en Correcto. El año que ve se va a gastar 74, pero incluint ahí... L'any que ve, este año? No, sí, la temporada, eh, el, el, la, ah, la, la temporada que ve. La vinent, la que entra. La temporada que ve son 74, pero incluint ahí amortització dels fichajes que ja s'han fet. Sí, pues que, los dejaron para este año. Claro. Es que ahí se te puede quedar claro. no res. Es que, efectivamente. Te quedan no res. Claro. Es que, Home, a no ser que después es que, también... Es, es que es muy importante. És que jo crec que, això crec que ho, com, ho hem comentat moltes vegades, el problema que n'hi ha és que eh, al, al haver una figura com l'IM, pensem que este tio, no. clar, posarà, no. serà com el no. jeque este del PSG, no? O el, de, no, o el del Manchester City, no, este no que tots els anys... en teoria, no és un, mes, no és un mecenes que diga què voleu... Clar, este, eh, tant, este, tant, este, este és un este inversor, costa, este és un inversor, no. és un inversor, és un inversor. I, i evidentment ahir... Però clar, estem, estem, estem generant unes, fals, unes falses expectatives a l'aficionat que ahí piensa que este estiu pues, vendrá no sé, chuados eh, de primer nivel y las expectativas que va a crear el señor Salvo y el señor ya Lo que, lo que le tienen que explicar a la gente, yo creo que ahí eh, es una de las cosas que se tiene que mirar el ombligo el Valencia y tener que analizar muy bien, es que evidentemente la falta de comunicación, ya no digo la falta de comunicación a los medios de comunicación, al entorno, yo lo que veo es que... El lo que es a la gente Sobre todo, sobre todo el saber explicar. La gente está esperando ilusión, llenar la botella otra vez, eh, que venga el mejor entrenador del mundo. la gente está más que pues, está desconfiada. Hombre, desconfiada, pero porque le tienen que explicar que este año el presupuesto va a ser el que es. ¿Opacidad? 40 o 45 millones. ¿Y va a ir a No, nadie, nadie. De momento no ha salido nadie, ¿eh? Pero hay que decir que el presupuesto el año que viene va a ser de 40 de arrancar de 40 a 45 millones menos que el de esta temporada. Normal. Es así. Normal. Y dentro de ese dinero vas a tener que pagar de momento a todos los futbolistas que tienes. Porque tendrás que dejar salir y tendrás que, trabajar mucho en las salidas, intentar recuperar mucho dinero y sobre todo para poder firmar. Porque es que si no, a día de hoy hay un bloqueo absoluto. O dejas salir y vendes futbolistas, lo sacas a un buen precio y te quitas las altas eh, nóminas que tenían, o tú no puedes firmar el año que viene ningún futbolista. Pero tienes varias cosas. La primera qui, qui és del València a bon preu este any, pràcticament. Xixa és un altre. Teni, Com teni... se va remodelar esta plantilla? L'únic que té, el, que cartell... Mustafi. Mustafi. Mustafi. Eh, jo crec que André Gómez i Mustafi, a lo millor... No sé Alves té cartell. Això, Mustafi estan locos per vendre-lo. Però és major. Eh, eh perdó, eh, André Gómez estan, estan locos per vendre-lo. Eh. Sí. Eh? Però clar, això és el primer. I el segon és que també s'ha d'explicar que una de les coses en el primer moment en Salvo i després en, en, en Lim, uh mhm. -huh. era el canvi este del València, no? Perquè també estaven tots farts de tindre sempre que, que pues, barallar-nos per jugadors, diguem-ne, de segon nivell. I en teoria Lim quan venia així era fitxar a tios de, de, pues, això, de, de, de talla mundial, no? Per a fer-lo del global este con V que fa el València, que, bueno, també això és per a parlar-lo un dia. <laughs> Però, bueno, en qualsevol cas, que, clar, tu, tu has d'explicar-li a l'aficionat això, que és que encara que és veritat que, que n'hi ha, diguem-ne, més neteja financera respecte a, a l'època en què fitxàvem a, a, a gent que no tenia el primer nivell, però, eh, en quant a la política de, fitx, de fitxatges, el, tornem a aquest moment. El, el, I això s'haurà d'explicar i que la gent sàpia que, que l'any que ve pues, jo crec que, que que lluitarem per, per entrar en Champions, però... És però, no, però és que no cal jugador de campanetes, que sí és una gran errada. Primer perquè quan el València ha dut jugadors de campanetes i a Mats també du uns anys com Jonassó. Sí, però... Fracàs! Manolo... Fra... Escolta, però jo no dic, escolta, jo no, tu no, coneixies no... a Mariano i a Escudero? Pues són els de de Sevilla que hoy han fet una final extraordinària. Ya, Manolo, que... Quan costoren Mariano i Escudero? Sí, pero haurem ilusionar a la de alguna forma. Vull dir, és que yo no digo fitxatges de, de <laughs> no, ja no te parle d'un mes i tal, però no te, te dic gent bona que tinga un però cert com? cartell, però és pues que en 40... Però, José, en 40, aquí vas a convèncer en un equip sense clar, Europa. Clar. Pues, això, però és lo que... Pues estem, estem el mateix, però això a, algú del el dilluns, club haurà d'eixir a explicar això. El dilluns comentava en Salva jo, val? de certs jugadors que estan sonant en un perfil jove que a mi no m'acaba de desagradar, eh, de dir-ho, eh? Vull dir... Ara ah, tenim a Halilovic ahí, que pareix que ja A mi està... Halilovic sí que m'ha desagradat, i ho dic... Vale. I ho dic a, mi, a, a, eh, a mi sí que eh, m'il·lusiona eh, la il·lusió. Eh. Jo és que no sé de futbol. I ara, eh, triom, eh, i ara vindrà i triomfarà, perquè jo, jo m'enfile, però bueno... <laughs> però bueno, eh, estàvem parlant de jugadors que a mi no en un perfil estil eh, Pedro Vigas Central de, de Las Palmas, estil Marc Bartra, estil, estil Camacho, que estan sonant, i això jugadors... Camacho és el de l'Atlètic. El del, el del Màlaga. El, el, el, que estava en l'Atlètico ah, és el Màlaga. Això ja tindrà una edat, també, no? No, no, 26. 26 com a molt. 26 eh? com a molt. Estan dient que aquests jugadors ara mateix no tenen clar el vint del València. Vull dir, no és que no tinga clar el vint del València Ibrahimovic, que podia entendre, vull dir, jugadors que encara tenen carrera per fer i que podrien entendre que el València és un bon trampolí, estan dubtant del projecte del València. Per això diguem que ja volem a qui pots convèncer. Mm has de fer les coses molt bé i els, primer, els primers passos han de ser eh, molt ferms mm. per a que la gent que està pendent del teu projecte diga pues mira, sembla que en València estan com estan, però sembla que ara en guany almenys la cosa arranca. Però com ara tu eh, facis una renovació, d'ahir estaran que ningú el vol, i la gent s'alça a més perquè va ser així, Clar, és que és... o dugues a un entrenador de la corda, els jugadors te van a dir, però vull dir, vas trasllar a dit al València que no vol vindre. Això és informació que donarem, no sé si dius o dimarts. Val? Va sonar el nom de Bartra, València va estar, va preguntar, té de cara a Robert a l'hora de poder negociar, sí. val? Suso i Robert són molt amics, eh, i parlarem i tal, i amb el jugador a la veure però és que el jugador no vol vindre. Però dic, és que no és l'únic, és que, és però... que m'han parlat de més casos que tenen molts dubtes a l'hora de vindre de la València, perquè, vull dir, el projecte, la imatge València Club de Futbol, tant que parlem d'imatge Espanya, imatge València Club de Futbol, s'ha degradat de tal manera en guany que ara és molt complicat pero convèncer es un futbolista. Pero es que ni Bericho, és que Bericho le ha dicho que no al València també. también. Eh, es que al final dices, bueno... Eh... Al final Valencia tiene una avantatge, ¿eh? Uh -huh. Y es la presència de su hogar de Pitar. Si li dicen les mans lliures ah, per a claro, treballar. Y eso lo que anava a dir, eh, la segona part. Lo, eh? lo, que va a ser clave, lo que va a ser clave va ser el moviment que se va a hacer por Danilo Barbosa. Yo estoy convencido que si Danilo Barbosa, el Valencia paga cuando tenga que pagar, que creo que es el día 30. El proyecto 15 millones de euros por ya no Danilo Barbosa, yo te digo que ahí manda Méndez más que Suso García mm. Pitars. Entonces, va a ser significativo. ¿Qué se va a hacer con Danilo? Si Danilo, el Valencia paga 15 millones el próximo día 30, yo ya no me creo. es que no me lo creo. Si se dice atreve a llegar a Suso García Pitars, es una garantía. claro, es que Danilo creo que estará el año que viene, la, seguro. Es el arquitecto principal eh, del, del Valencia que va a ganar títulos. Entonces, obviamente, eso es una garantía. Pero yo es lo que, lo que está diciendo es precisamente en la línea de lo que, de lo que comenta Manolo. S'haurà d'explicar a la gent això? És que l'any que ve, quan, quan arranque la temporada, l'any que ve, en, en agost, quan arranque la temporada, i anem a Mestalla... Si, si, no, si no caldrà que ho expliquen, la gent ho veurà. Però és que... Però eh, com, eh, però eh, com no... La gent ho veurà i reaccionarà a matx. Però per bueno, ja t'ho dic, però per, això, per això no, t'ho però... dic, perquè si no ho expliques, la gent va pensar el que tu dius, que n'hi ha 74 milions per a gastar, perquè el tema de les amortitzacions no se dirà. Començaran a veure que no, vin, que no venen jugadors ja no, 74 ben invertits donen per a molt, eh? Però és que no n'hi no ha. No, és, que, clar, no, no, no, però no són per a invertir, és que ja estan invertides, és que són fitxes ja... 60 ben invertits donen per a molt. 40, i, que no siguen 40. Però vull dir, en qualsevol cas... 40 però, ben invertits sí, donen però, per a molt. Però, però, però te dic una cosa, estos 40 milions, tal com està la política de fitxatges del València, uh mhm. -huh no val, per a lo que ens, ha, per a lo que ens hem acostumat en l'anterior estiu, no valen per a res perquè en estos, en estos 40 <laughs> milions te gastes pues, 15 en Danilo i tal, tal, tal. En qualsevol cas, si tu no comences a explicar-li a la gent això, en agost ja no te dic, però en setembre, quan pergues dos partits, tens el cañón votat? Votará, vota, o sea, votará fuma. Tens el, a, tens el votará, y luego, y luego recordar que a partir de creo que es 2017 ya se tiene que empezar a pagar los 20, 25 millones por temporada uh -huh. eh, de la deuda de, de, del, del banco, ¿no? Que creo que era que a partir de, eh, sí, del 2017. Exacto, creo que se pagan 20 o 25 millones, que era lo que ellos calculaban que iban a a recoger por Champions todos los años, que es otra mochila, otra piedra más en la mochila que va a acarrear Hay económicamente. Una cosa que, la, gente no, habla, no hablamos, y es que la deuda de Valencia sigue siendo la misma. Eso sí. No se, ha, reducido ni un millón, que yo sepa, ¿eh? Bueno, no sé, pero ahora habrá sido muy poquito. Metió, la inversión inicial pero no sé, creo que canceló 18 millones, pero, que, era, realmente era lo que le debía al Valencia la Generalitat, que es un poco pero lo que es Bankia creo que yo creo que está está en carencia. Doce y Micha, primera pausa para la publicitat, tornem, llegim els vostres missatges en el Twitter y continúen parlant eh, a si parlem algo de, viaje a Singapur <laughs> del día de la marmota que continúen viviendo la banqueta, etcétera, etcétera. 12 y mitja, pausa y tornem, Venga. Diviértete con Conduce, siéntela pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¡Eh, familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. agrada ir a correr? Has convertido el running en la tegua passió? Super Running es el tu programa tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Informació TV i en Superdeporte, Superrunning. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando. tuiteando, tuiteando, Yo tuiteo, nos la pregunta que este frente en el día de hoy Creo que el eh, ha perdido el tren respecto a equipos con eh, Barça o Atlético? Alfonso Gómez Lobo dio ya fa temps, Vicent Company Dio, por supuesto que sí, Y no hay síntoma de mejoría. Julio diu, ara bé, la culpa no és d'aquest senyor estranger, la culpa és dels valencians que som així. Pedro <laughs> Simó diu, y Siri me está haciendo un màster en Europa amb el inminente negocio del futbol en Àsia, supuestamente, pues és una incògnita aquella que veuré. Però és evident que el futbol cada volta està agarrant més en números en Asia y cada hasta que dice mes. Jorge Diu y fundamentalmente y fundamentalmente y puntuaciones y de Pellegrini entonces yo son jocs son han Está hablando de Pellegrini. por Sengar diu eh, el Villarreal y el, ya Bilbao han furtado la cartera. Pez el Diu, ahora mismo el Follos está mucho mejor que el Valencia. Lo bueno es que a peor supongo que no podemos ir, ¿no? Bueno, Mick, no, no descartes mai José Apunt diu ¿qué va, si tenemos figuras de gestores y el Jules de los entrenadores. Vicente, diu, hoy nos hemos dado cuenta de lo hundidos que estamos. Esta también es una buena reflexión. Avui, potser, molt, molta gent del Conter, de lo Jun que está. d'on l'agradaria estar. Alberto, perdón, eh, JW Samu BCF diu sí, más al estrellats, desde el gran gestor que va a ser un solar fins al embaucador de Méndez. Alberto diu, el de esta temporada sí, ya pujarem en un altre tren. Domingo Ueda Cano, por supuesto que sí. Como si esto siga igual, sí. Rotundamente sí, diu Leo Fender. Amunt pues desgracia sí, o espabilen tendrán como tindran eh, del montón. Lee Flash diu el Valencia es un club grande que pronto volverá a estar donde se merece. No nos torturemos, aún siempre. Emilio Fons diu sí, porque esos equipos saben lo que son y que luchan como un equipo, aquí van a otras cosas. José Castillo Jimeno, no, aún no, pero que espabilen ya, qué asco de UEFA, que la ganan los equipos que bajan de Champions, está devaluada. Vincent, eh, Vicente Compain, Diu, no pierda las esperanzas. Triplete de 2004, Diu, el fútbol es cíclico. Aún recuerdo cuando Aleti y Sevilla estaban en segunda y nosotros en finales de Champions. Mm, Adrián Valero diu sí, sí, sí, sí. Vicent diu a la vista está es una evidencia Jordi Garol diu, pero mucho, mucho. Partir de la madre diu, creo que si se reconduce con inteligencia la situación podemos volver rápido al nivel, pero no deja de ser un sueño efímero. Mar diu, no, el Valencia té suficiente qualitat para competir. Lo que es diferencia es que els equips un entrenador. Javi Girbes diu, a dia de hoy ya que reconoce que ens agradaría estar en la seva pell. Eh, PPVR diu, son ganas de calentar a la gente, Chico, Carmen, no, es una pregunta, amic, jo, calfar no calfa la gent. diu, el tren, el autobús, el carro y la bicicleta han perdut. Emilio Fons diu, solo leo robo del Sevilla, han echado cojones, llevan trabajando bien y son un equipo, autocrítica como el Valencia. Eh, en diu, diu només la pregunta m'ho fent 96 anys d'història, gran part d'ella brillant la espuma per dos, tres o cinc anys són grans i, tornar, y tornarem Ney VCF, dimos perdido el tren, però volveremos de nave Cristina Ruiz Pérez, sí, hace mucho tiempo el Valencia no tiene proyecto y así no se puede competir eh, Fran diu, ese tren pasa todas las temporadas tornarem Javier MT diu Lim eligiendo entrenadores más lento que parejo corriendo sobre el césped. Batquí que diu jo crec que nosaltres muntem. Ell ja va ensenyar el contrari, cicles de futbol. Tornarem al treball, ben fet i els farem fora. Castell Castelló, que diu sí que se ha parido el tren. El trabajo tiene el Valencia, poder coger el vagón de los equipos, espavilar Suso i Lim. En Vic diu sí, ja fa 5 o 6 anys. Sempre sense diu sense cap dubte d'anys i sí comencem un projecte cada, així comencem un projecte cada any. I Lluís diu suficient qualitat si canvia el 80% de la plantilla i alguns dels eh, que han arribat a última hora diu davant el Bilbao, davant el Màlaga, davant la Real, davant les Palmas, davant el Mestalleta... Eh, un oyente que eh, se, <laughs> se, auto, se eh, mm, eh, Twitter, firma en Twitter com a robar carteras, diu, llevad más a Matt, es un crack, es muy antichoto, pero es un crack. O sea que <laughs> volen que estiga más a Matt, nosaltres també, també que estiga més, no eh? més a Matt. <laughs> Eh, Frank, Frank, sí, que després te pengen la etiqueteta, eh? Claro, eh, jo, jo no vaig a negar la meua simpatia per el llevant però <laughs> però s'ha de parar de equips quan toca. Eh, per cert, eh, i Fran Gómez diu crec que el València encara ni ha arribat a l'estació de trena. Anem molt per darrere per culpa de les males gestions. Per cert, parlar del equips quan toca. Eh, un bon amic d'esta casa se juga la vida el diumenge, que és Raül Garrido amb el seu olímpic. A les 6 de la vesprada Eh, eh, eh, Raúl Garrido amb l'Olimpia, que a les 6 de la vesprada en la murta en Xàtiva davant el Leioa, basc. Eh, per favor, acosteu-vos a la xàtiva i pegueu una empatxeta, que Raúl Submarix, que és un tio fantàstic, i volem que, que salve l'Olimpia Xàtiva i tindre un equip eh, més en, en segona divisió, en el grup tercer. Aixina que el que puga a la murta a el, dumenche el a partit anada de, eh, el del play-out la permanencia entre la de Ejecutiva y el, el Leyoa un, un tío que, que, sabe mucho de fútbol que vosotros lo sabéis oh, bien eh, y, una no, no, no, que, que lee el fútbol de una manera y es un placer escucharlo yo muchas veces cuando Os tengo arriba en la cabina en Mestalla sí. y muchas veces pongo la orejita así para ver lo que dice Raúl mm. porque es una gozada escucharlo, de verdad. Sí, la verdad es que el que, el que sabe de, de, de, estrés, el que sabía era, era Raúl, eh, Salva también sap algo y bueno, yo simplemente... <laughs> Facha que poco. No, Tú cantas los goles sol, como nadie, Manolo. Solvente el expediente. <laughs> Solvente el expedient. Abans que ho explicava. No, no, Perquè, sí, sí, sí. N'hi ha, ha gent que, que sap de futbol però no sap explicar-ho, però en el cas I de Raúl, Raúl sí. Uh -huh. Sí, senyor. Així que podeu anar a veure el seu equip el diumenge a les 6 en la Murta, Olimpi de Xàtiva, Leioa. Bueno, pues estem encara immersos, anem una miqueta més a l'actualitat. Per cert, vos vull preguntar, abans de... perquè també hem de treure la cara, però nostre, què vos ha paregut que fer? Bueno, jo, jo crec que... A veure, pense que Alcácer de, debería haver anat a la, a la selecció uh -huh. i a l'Eurocopa per, el, per la fase classificatòria que ha fet, però crec que l'ha penalitzat la temporada del València. Crec que Alcácer no ha tingut la millor temporada, crec que no ha estat al seu nivell i jo crec que té una part eh, personal d'aquest de baix rendiment, però crec que n'hi ha una part més important que és la de l'equip. Ningú al València este any ha rendit al seu nivell, Y el problema es que estas cosas son como una mena de daños colaterales, ¿no? Al final, una mala temporada lo que implica es pues, que Chen, que podría estar en la Eurocopa, y no únicamente el caso de Alcácer, sino, sino algún mes, que no está. Yo creo que es una pena porque está en un buen momento de, en cuanto a la edad, per haver explotat en, i, i l'Eurocopa és un, també un cartell eh, mediàtic, internacional, en el que se revaloritzen els jugadors i crec que també inclús els equips on juguen aquests jugadors com és el cas del València, i no, i no ha sigut. Jo la de l'equip te la compraria, perquè també l'he sentit al seleccionador, si no hagueren anat sí, ni Azpilicueta, ni Pedro, ni Cesc. No, i, I quan ha hecho los no. goles del europeo, de la fase de, de, de clasificació, també mal el València, y anaba. estaba mal. jo sí. yo que me referís no és que no, no, no, no, no, no, no anava per ahí, sinó que el seu baix rendiment crec que ha sigut també penalitzat, o sigui, sea, que ha sigut perquè el València... Més, no baix, ha... l'ha tingut molat, i va? El rendimiento de Morata te referís? Menys, gol que Paco Alcácer. Sí, pero bueno, pero al final Morata tiene, pues, alguna actuación que yo creo que le ha en el, Yo no voy, a defender, no voy a defender a Morata, pero sí que es verdad que ha jugado la mitad, ha jugado... 1.100 eh, minutos por 2.200 y en todas las competiciones, porque siempre miramos los cuatro goles de la liga, ha hecho 11 goles. Eh, Paco ha hecho, vamos a poner 13, 15, goles. yo eh, creo que eh, salvando las distancias, ¿eh? yo creo que merecen los dos estar junto a Duriz. Lo que pasa es que se ha llevado pocos delanteros. A mí me parece una convocatoria kafkiana totalmente. <laughs> lo, de Lucas, Pérez no tiene sentido. lo de Lucas, Vázquez y, yo voy, y yo voy por en cara. Y yo voy por en cara. ¿Quién, son, los dos que se queden fuera de la lista de 25? Mm. Tienen que ser mediocentros, pues porque se se llevan los defensas justos y los delanteros justos, dos mediocentros se van a caer. Yo digo uno es Bruno. Yo digo que uno es Bruno de Villarreal Y el I l'altre eh, no ho vaig a dir encara, encara que m'he jut una paella en Arturo. Uh -huh. Tu creus que Lucas Vázquez va? Jo crec que Lucas Vázquez va. Jo l'altre dia sentia una ràdio d'àmbit nacional en un partit del Madrid i la veritat és que pareixia que Lucas Vázquez, jo no estava veient el partit, però pareixia que era, George era, Maradona, era, Maradona, era, era Maradona i, i demanaven que eixira mm. i tal, i que revolucionés el partit, i després quan vaig veure la convocatòria, és que al final... Mm la caverna que de ella esté la no, no, no, la, presión mediática ahí, la historia que... hemos contado ahí José Manuel Sempere es de quedar mm. Sempere li lo el matéis, Sempere va en todos les convocatorios de la selección española que no jugaba clasificatorios porque era la anfitriona del Mundial del 82 2 y tant juga amistosos de preparación, no juga fase de clasificación pero sí amistosos y eh, tal i van tots. Ja però això també és una qüestió de personalitat, perquè això a Luis Aragonés no li passa, no? Eh? El Chufa, eh, el Chufa eh, en Estados Unidos, ¿no? El Chufa en Estados Unidos. Que jugó, que jugó todos los partidos de la fase de clasificación excepto y, luego, y luego no fue al Mundial. Y en el cas de Sempere, arriba la, la hora de la veritat i no va. Mm. I Sempere eh, es conta ahir que ell se va sabentar amb el temps que el problema per a que no anara és que hi havia un jugador que tenia problemes econòmics i per a que cobrara les primers del Mundial l'inclogueren en la llista. Hosti, la federació... No, però tu li això és que té personalitat. Clar, això és que té personalitat. Què, passa, què, passa en Raül? Ese és el tema. Pues ja està. Luis tingué al seu Raül, mm. val? Clemente, que tot i deixar-se fora al xufa, i després moltes voltes Clemente li ha dit que s'han penedit a, a Giner, però també va ser capaç de carregar-se la quinta del buitre, que va ser per el qual la premsa de Madrid li va fer la greu, val? Pero es que del bosque no, del bosque no que en cara continuarán casillas. Políticamente... Es una otra Pero... pero pero casillas que en Guay... U reconeis, eh? no es que diga Manolo no, Montal. No, y el año... Casillas-Guadix que, es una temporada de la que no está... <laughs> Y el año del Chelsea, August, que, Pedro, dir, al final... Casillas en Guay no ha venían venint Bertino Borne. Pero porque mm. al final... Eso ho sabeu, Es que es lo que estáis comentando Al final es una cuestión También de mm. equilibrio Y chugar en el Madrid, Y en el Barça Y tal, és més... o, el haber jugado, eh? Sí. O el haber jugado, que o al final lo de Albiol se entiende. En serio, lo de Albiol que está siendo titular con el Nápoles ha hecho un temporadón y no va ahora convocar convocado y cuando estaba de suplente en el Madrid calentando. Sí, igual jugaba iba... tot en un equipo que es quedava no, no, claro, segon en la Liga Italiana. Claro, és que, que no, no que és lo que no entiendo. Y va Marc Bartra. No té sentido, no té sentido. Pero yo, bueno, es, yo por, es... por eh, contestar un poco a la pregunta de, de Paco Alcácer, uh decirte que, que vamos, eh, sí que es verdad que yo creo que lo, lo, hemos comentado todos y todos somos conscientes de que no ha hecho una buena temporada. Nadie en el Valencia la ha hecho, pero pero yo creo que ha sido una injusticia total. Injusticia porque, primero, porque lo ha jugado todo y segundo, porque, porque Paco está, estaba en una edad para, ir a la selección. Yo creo que el fútbol de la selección a Paco le viene, eh, vamos, eh, es como, como un billón de veces mejor eh, para sus condiciones que el que practica en el Valencia, que para que le llegue un balón en condiciones con Danilo y todos los que hay por detrás <laughs> es complicado. Yo creo que es un futbolista que juega al límite del fuera de juego, que su fuerte está ahí, que tiene un primer toque tremendo y, yo creo que después de, dicho todo esto, yo creo que siempre digo que hay que mirarse el ombligo. Yo creo que el Valencia, yo lo estaba mirando el otro día, eh, es segunda eh, fase final que se queda sin ningún valencianista. Pasó en el Mundial de Brasil, pasa ahora en, el Europeo de Francia no pasaba esto desde el año 88. En el año 88 fue la última Eurocopa en la que no fue ningún valencianista. Ha llovido bastante. En el 92 no estuvimos por, porque no, no España. pero desde el 96 ya en todas ha habido tres, cuatro, cinco. Yo creo que el Valencia em, tiene que recuperar esa filosofía del jugador nacional. Yo creo que el futbolista español aquí le ha dado mucho al Valencia y los mejores años del Valencia ha coincidido con 6-7 futbolistas que entraban perfectamente en todas las convocatorias de la selección. Eh, a día de hoy creo que hay 8 futbolistas españoles en la plantilla, me parece muy poco muy poco porque evidentemente eh, hay una desigualdad, creo que es de si hay 24 en plantilla, 8, a ver si no me equivoco, son 16 extranjeros, con lo cual me parece que es abismal, es un, un, un tercio del, de la plantilla. Y per cert, torne, torna a dir, no estaría de més que ir a la jornada que va a pasar Paco que va ser molt complicada que algú sí, que en, en comandament la mm. presidenta, Suso ha agarrat el telèfon, ha penjat i dir Paco, com estàs? Ostres, no, no li van que, tocar tampoc eh, Madre Sí, li van tocar per a dir que se n'anava a Singapur ha agarrat un cotxe avui a les 6 mitja del matí per anar a l'aeroport de Barcelona i agarrar un que... a Singapur a fer el cul gros al amo. El viaje, El viaje a Singapur, eh, ahora lo explicaremos, eh, Manolo, porque porque hay que explicar a la gente que el primer viaje planificado a Singapur era eh, principios de junio, sin los internacionales que fueron al europeo, por supuesto, a jugar un partido o dos amistosos. De ahí eh, derivó, eh, evidentemente... ¿En una misión comercial? Sí, no, derivó en que el Estadio Nacional de Singapur están preparando el desfile del de la República de Singapur y entonces está, está entonces eso deriva en un plan B que es el viaje a Singapur con todos los primeros espadas, es decir, con los capitanes, con, con todos los que no fueran a ese europeo eh, ni a Copa América y luego está la versión C que ha sido la que han ido cuatro futbolistas que de los que no protestan de los que no este a jugar un partido amistoso contra, los ministros no los ministros de Singapur y evidentemente han llamado a Paco porque sí que es verdad que en ese en esa plan B tenía que estar Mustafi tenía que estar eh, Negredo tenía que estar en muchas series ¿Y futbolistas. Y ves que vais a No, no, claro, claro. Pero al, final dices, vale, eh, yo puedo entender que se quiera destacar la figura de Paco es Alcácer. es que, es que Fegulí se va a cambiar, eh, así, Fegulí se ha cambiado de la plantilla el Dijon. Sí, sí, sí. El Dijon, Fegulí, eh, arrivederci Roma. Que, que tiene un partido, yo quiero ver los partidos amistosos porque yo creo que también Abdenur ha dicho que tiene un partido amistoso, pero yo vi salir serán, Abdenur... Sobre serán amistosos. No, yo vi, salir. yo vi salir Abdenur y Abdenur iba pero cojo, cojo. Y yo dije, pero bueno, este chico se va a ir a jugar el... Pues no, se habrá ido, habrá dicho, no, que me, me tiene que tratar el médico de, sí. de Túnez. Adenor, com, completament... Com és les vacances. Adenor, completament, ja, ja. porta coixo 9 mesos. 12 de la nit i 47 minuts, fem una pausa per a la publicitat i tornem a veure si encara avancem alguna més del tema de la banqueta, que continua llenquitzat el dia de la marmota i passen els dies i no se sap res, vinga. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces el carburante autogas? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara adecuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el Sport, esta es la Teguasita obligatoria. Sports Sports 97 el teu equip, la teua ràdio. Vos contàvem la nit d'ahir que eh, eh, ese viatge de Suso García Pitats no es va produir un avió diferent al del València el dia d'ahir, sinó que es va produir el mateix eh, entre dilluns, entre diumenge i dilluns ja ah, Suso pega cap a, cap a Singapur. Bueno, pues allí estan, allí sembla que estan decidint el tema de l'entrenador, de pressupostos, de planificació de plantilla però, senyors, no tenim, notí tenim notícies de la missió comercial, que l'any que ve jugaran el, el Futbol Festival de Singapur, que van a abrir allí una escola del rendiment o, un, o una escola de futbol, etc etc. Però de la part esportiva, mm. que és de lo que es tracta un club de futbol, senyors, no tenim notícies. A veure, jo, mm, nosaltres comptem demà que... Està Cayetano per allí, no? Sí, està Cayetano per allí i que tot depèn de, de Peter Lim. O sea que... <laughs> No, no, no, no, no, no sí. correcte, correcte, sí, és, és de veure, sí, però el que volia dir-te és que mm. eh, García Pitar ja, ja ha dit que sí. O sea, que vol que continuï allà estaran. Mm. O sigui, és la informació que nosaltres tenim. Uh -huh. sí. jo, el, el, eh, el, el, informació el, que demà podreu llegir en les pàgines de Levante, el Mercantil Valenciano, que el, García Pitarch li ha dit a l'IM que vol que continue Paco Estaran. Sí, sí, sí, l'aposta la, la, la, de, de, de, de Suso és, és a Estaran. Uh -huh. S'equivocarà, acertarà, això ja ho veurem, no? Si, si després passa, clar, que tindrem que veure si després uh -huh. el, el pulgar de, del senyor Lim. Peter Lim fa pa cada dalt fa pa, pa baix, no? Com els... Jo no sé d'on irà el pulgar, però l'última decisió que tomó el senyor Lim respecto a los banquillos trajo un comentari de televisión, con lo cual... No sé. Eh, claro, has demostrado la fuerza que te, la fuerza que tiene sí, es, uso. Es lo, que decíamos antes. Ah. Hay que ver eh, para dónde dispara, ¿no? Si, si, al final se produce una serie de movimientos que van a ser muy claros y ver la potencia y el poder que tiene Méndez eh, y el poder o potencia que tiene García Pitar, yo creo que va a ser fundamental una serie de, de futbolistas y, eh, y, una serie de actos. Evidentemente no me da igual que, sea el entrenador o cuál sea el entrenador, no, no es verdad, pero sí que es verdad que al final, sea el que sea, el Valencia necesita que el proyecto arranque ya. Eh, que arranque ya porque los grandes clubes lo que van a hacer o, lo que ya han hecho han sido, ya han hecho los deberes, ya tienen apalabrados, ya han firmado el Bayern, por ejemplo, sus dos eh, estrellas ya las tiene firmadas y se dejan la puerta abierta a esos grandes clubes para un europeo o una Copa América en la que puede despuntar tres, cuatro futbolistas y esas va a ser las que, las que salten a subasta después de, ese europeo, o de esa Copa América. Pero el resto del trabajo ya está hecho. A mí, lo que, Ya está hecho. Es que el Valencia yo lo que no quiero es que llegue tarde otra vez. Y, o sea, quiero ya que arranque el proyecto deportivo, que se diga el entrenador, sea el que sea, ¿eh? eh y ya está, que, que, empiece y que arranque, porque mí, es que si no va a llegar tarde. A mí el otra que vez. me preocupa de Paco Llestarán es que la progressió que tenia era molt bona. De fet, això ho parlàvem. Mm. Va guanyar el Barça i tal, va guanyar el Sevilla. I, hosti, pues, sí que té, té sentit que continue, però també no, no únicament en el sentit de, de esportiu, sinó també de la pròpia... Propia eh, afició, no? de dir, oh, bueno, este, este home ha guanyat credibilitat i aleshores il·lusiona que continuï... Jo és que vaig molt per el tema de l'il·lusió. Mm. Il·lusiona que continuï en la banqueta. Quin és el problema? Que la última fase de partits va ser desastre... Però, va ser, va ser, però, però, saps perquè, però saps perquè únicament la reflexió és... Perquè, T'ho dic perquè de veritat que en el cas de Paco Allestaran crec que és per lo menos una persona que ja coneix el València i que ja i coneix la plantilla que té, aleshores té sentit que continue des d'un des punt de vista tècnic, però a mi lo que me problema, lo, el problema que li, que li veig a Paco Allestran és que ja no té eixa, eh, no sé com dir-ho, eixa, eixa, eixa fulla de serveis que parlava abans, no? És a dir, la gent ja, com n'hi xa, en el primer partit ja les coses no vagin bé, en el segon tampoc, i en el tercer no és el mateix que portar un entrenador nou. I ja sé que això és una qüestió no tècnica i probablement siga molt psicològica, però me preocupa que tingues la planificació en un entrenador que els primers dos, tres partits no te vagin massa bé i però, que la pròpia afició del València demana el cau de Paco Allestrem, perquè clar, sabem que això... La decisió final no i que, no però, I que no siga, i que no siga únicament però... d'aquests tres partits, sinó de que la gent ja comença a dir, no, te'n recordes de la temporada passada com va acabar o sigui, me preocupa, me preocupa això. La decisió final no se pot supeditar a uns resultats. No, no, no, no és que vinguin, sinó que s'han donat en l'últim tram de, de, de la Lliga. O sigui, tu o, o, o apostes, confies en Paco, o, confies, o no confies. Mm -hmm. Apostes o no apostes. Saps? Sí, però, però en la perspectiva... De, jo crec que en la perspectiva... És que això... No, jo crec que el problema de l'IME és que no s'ha donat compte que això no és una empresa. Mm. Així, així jugues en els sentiments de l'afició. I, i, i, i, i lo que, i lo que, Ara mateix lo... Pago i Estamen està en un moment d'impopularitat altísima. Clar, i quan fas la valoració únicament no t'has de, no de guiar. T'has de guiar eh, majoritàriament per, per, criteri, per criteris com tècnics, però després... Com és com, la, la com, com, com, com, com, com, com, com, com, com, com, que va com, com, com, com, Bueno, que, que, mal, que, vamos, mal, que, que casi mal. le cuesta la cabeza. Sí, I, i, per... se li va mantindre contra viento i marea. Per què? Pues perquè, en aquest cas, si no recorde mal, era Suso García Pitar. No, era Subirà, subir. Ah, perdón, Subirà, sí. sí, després va ser exactament, sí. O sea, però que se va mantindre una aposta per una persona. Per sí, un però ahí ell venia, ahí ell venia però no venia d'acabar la temporada en, un, en el València. És que sé que lo, que lo que en teoria hauria de ser positiu, perquè hauria de ser positiu, perquè el que t'he ja coneixes la plantilla i tal. <coughs> En este cas, jo crec que li pot restar punts a Paco Llestaran. Mira el que t'he dit, perquè quan, quan tinguin que, pres, que prendre la decisió, valoraran, evidentment, aquest coneixement de la plantilla, de la situació del València i tot això, però després crec que la impopularitat dins de l'aficionat pues, també també pesarà. Cosa, a mí ni me sirven las victorias ni las derrotas de este año, porque te voy a decir una cosa. El objetivo que ha sacado y el que le pidieron, que fue así, ¿eh? por eso lo pidieron, salvar, fue salvar al equipo, lo salvó, pero es que este equipo esta plantilla, conforme estaban en los últimos partidos, ellos cuando vieron que por mucho que decíamos nosotros, no, está la Europa League, a ver si ganan y tal. Pues los futbolistas no se lo creían, no, los futbolistas no se lo creían. Ahí dentro no se creían que iban a llegar a Europa. Ellos cuando se salvaron eh, de bajar a segunda, vimos cómo levantaron el pie y se vio en Getafe, eh, que el Sevilla encima había jugado eh, por, delante del Valencia y había ganado. Luego se vio en, Mestalla contra, contra el Villarreal, se vio en la última jornada contra la Real. Yo creo que ni las victorias contra el Barça ni las derrotas. Yo estoy un poco que, que, si confías, confías. Y yo por, por las sensaciones, porque al final no tenemos información, claro. al final las sensaciones que, te, que me he ido dejando ahí estarán... Tenim, que es que el Valencia ha tocado altres, altres entrenadors. Sí, eso sí, eso sí. Vale, ya vos no. comentaremos el domingo que... Y que muchos han dicho que, que no. que venim dient ya fa molts mesos así, perquè sabíem sí. fa com a mínim tres mesos diguem no va a renovar amb el Batford. Mm. El tenis la dona de raó. I sabem qui, qui, és un, qui és un dels entrenadors, al igual que Sant Pauli, que el Valencia ha parlat amb ells. Mm altres arribar o no a un acord o que finalment siga, com ha dit Amat, l'aposta finalment de, de Suso siga Paco Allestaran. Però que el València toca ja parat amb entrenadors, això sabem. Jo, per exemple, en les rodes de premsa que, que hemos escuchado de allí estarán, cada, cada resposta decías, és él. el asiento decía, no, no es él. <laughs> Eso no, me pasa a mí la Claro, es que yo al final. Yo tenía todos tres fines y yo estaba en la cabina y, yo me estaba, volviendo loco. de hecho, bajó, Manolo y me dice, ¿tú qué crees? Digo, no lo sé, Manolo. Por momentos sí, por momentos no. Pero sí que es verdad que luego en el día a día tú hablas con futbolistas y el futbolista te reconoce que con Paco han mejorado, mejorado tácticamente. Que no era muy complicado, ¿eh? Que no era muy complicado. <laughs> pero, pero sí que es verdad que respecto al último entrenamiento, Manolo, las pruebas físicas. Yo, evidentemente, las pruebas físicas, sea el entrenador o no, las tiene que dejar para el que venga el, día, el año siguiente. Tiene que, que, registrarse de cómo han terminado estos futbolistas. Pero las charlas después de 20 minutos o de 30 minutos con tres pesos pesados de la plantilla, si estás a 10 días de no ser entrenador del Valencia, no las das. No las das. O es que estás enfermo mental y que vives tanto el fútbol que dices, mira, tengo que terminar mi trabajo o él sabe que es entrenador o él piensa que va a ser el futuro entrenador, porque si no, no las das. reunirse con Paco Alcácer, reunirse con Diego Alves, reunirse con Enzo Pérez, un Enzo Pérez que va a coger galón en la temporada que viene porque Javi Fuego va a salir este verano sí o sí. Otra cosa es que yo no quiero que salga. cosa, en una situación con la que está Paco Paco Paco estarán lo que puede estar fent es precisamente... guanyar o, o fer punts... Pues si el que vol guanyar i fer punts a la plantilla, te dic que el dilluns va perdre molts perquè la plantilla, la majoria, acabaren sí, farts sí. de les proves físiques una volta acabada la temporada I... de Lliga que no te trellas fer proves físiques quan acaba la temporada Sí, però, per, Eso, dejar, però... por dejar registros, perquè sí que ha habido entrenadores aquí que no lo hicieron y cuando vinieron los siguientes dijeron, oye, eh, ¿cómo terminó la plantilla? No, es ah. que lo han hecho. Hombre, pero entonces que empezamos a ciegas, porque claro, eso se tiene que dejar, los entrenadores tienen que dejar registros. Pero ves, hay guanyes punts diferents Ahí guanyes punts en, en el propietari, perquè eres una persona seriosa Metòdica, i rigorosa sí. en el treball, pots perdre punts entre la plantilla, però després les compenses en els pesos pesats. És a dir, és que jo crec que si tu estàs en una situació d'inestabilitat o indefinició per part dels teus jefes, lo que intentes es jugar a, a, a intentar per lo a menos... A los parla clar. No, no, no, no, no, de veritat que no estic parlant d'això, sino de dir, eh, aquí estoy yo, soy un tío serio... Sí, sí complore no, no fer la pelota, vull dir, això, però, és el meu no, treball. No, no, no en aquest sentit, sinó... sinó per, és el meu treball, mira, senyors. Efectivament, i si, si os guieu per criteris tècnics, mira, si estic, assistic jo, i després en els jugadors pues, intenté també apropar-me més. Jo crec que la situació actual, pues mira, és la que és, l'opacitat del València és la que és. Correcte. I després, pues, jo de totes formes sé que vosaltres sou periodistes y lo millor mm. és que la, la, la informació pues, tinga un, que, flu, que fluya no? con, con ciutat però jo crec que també les, les decisions eh, d'aquest tipus... Algunes hi a que entendre que, en efecte... de... Jo crec que està bé això de que se, que se facin un, un seminari eh, en, en Singapur però i parlen un poc no de tot i, i, planif que, planifiquen, que, per, i planifiquen la temporada. Per a mi no tenia molt de sentit... Valencia, però... Per a mi no tenia molt de sentit el tornar a València en la ferida està oberta, o, sea, o en la decisió sense prendre. O sea, si, si se monta el, el, el que s'ha muntat allí, el en tot, el, en tot el guato i això, pues, suposo, suposa que és per prendre una decisió en el sentit de que Gaestran va seguir. Però no, la, per a mi no, la, no, no, ho veurem. allargar el tema este mes. O per menos la decisió que estiga presa de l'entrenador i de, de tot, de la, del pressupost, Senyors, la modificació. ens quedem sense temps. Amat, com sempre, ha estat un plaer. Gràcies, igualment. José, com sempre, ha estat un plaer. Igualment. Manu, com sempre. Un plaer, Manolo Verde. Senyors, ho dissem així, recordo, demà 3 més quart en la tele, en Levant Televisió, el Murciélago en Sempere, i nosaltres tornem 11 i mitja Acaba Esport 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.